General de Brigade Kararuza Atanaze mufasoni hamwe n'umwana wiwe bishwe ku munsi wa mbere bahambanye iteka kuri wa gatandatu mu butumwa bwashikirijwe hasabwe ku bwicanyi bwahitanye abo bahisi butotuma abantu batwagwa n'ishavu ngo biyumvire kwihora kuri wa gatandatu nyene imyaka 19 irarumanye habaye ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri 40 bo ku isemina seminari nto y'ibuta umwe mu barokotse muri ubwo bwicanyi asaba abarundi bose kuvavanura n'icyo cyose cyotuma basubira mu ndiyane amakuru avugwa mu mutekano urongoye katiye nyabagere muri zone gihosha yaraye atewe ku rugiwe ku mugoroba wo kuri wa gatanu ariko imana yarakinze ntawakomeretse ca nkasiga ubuzima uwikekwa gukora ako kabi akaba yaciye afatwa iryo bara rikigwa dongeye kubaha ikaze ku murano makuru kuri uno wa gatandatu niho hahambanwa iteka umuryango wa general de brigade atanaze kararuza mufasoni wiwe n'umwana mu butumwa bwagiye burashyikirizwa haba mu misa canke ku mpanda aho bashinguwe abarundi basabwe kujya hamwe bakabumbatira amahoro ngo ntibagwe mu mitego y'abari barica abandi kubera inzigo urwanko n'ikibi inkuru ya francine ndiyo ku Imise yo gusezera ubwa nyuma General de brigade atanaze kararuza umupfasoni wiwe n'umwana yabereye ku isengero rya lise ya mutima mweranda iyo mise yari ihagarariwe na musenyeri wa diyoseze nkuru ya bujumbura evariste ngo yagoye muri iyo nkuka y'imisa umwibutsamana mu gisirikare uwo bita omonier generale adelin gacukuzi yamenyesheje ko igisabisho c'uno munsi cyo ico gusabira abarundi ngo begerane bigize inyuma ikibi cyose. muze rero natwe igisabisho cacu kibe igisabisho cyo kwegeranya igisabisho cyo gusabira uburundi ngo bwegerane abarundi begerane abasirikare n'inzego begerane abasivire n'abandi bose twegerane kugira ngo dusiture rwa ruhome rukiri hagati ya bamwe bamwe iwacu mu burundi ngo ruhome narwo turazi ko ari rwa ruhome rwuzuye inabi uruhome rw'urwango uruhome rw'inzigo y'akazikira bituma hama amarira n'urupfu dusaba umukama adufashe kurusitura mu mitima y'abarundi bamwe bamwe bagifite urwo kandi bononera n'abarundi beza bononera n'abafite imigambi myiza ugasanga n'abandi bagiye kuba babi kubera bo abagiye barafata amajambo bose ku mpanda aho bashinguwe basabye ko ubwicanyi bwahitanye general de brigade atanaze kararuza n'abiwe butotuma abantu batwagwa n'ishavu ngo biyumvire kwihora kunga ubumwe ngo nico kigwanisho nyamukuru nk'uko byashikirijwe na Aloise Rubuka yaserukiye abahora bakorana na general de brigade kararuza mu biro by'icegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu ubwicanyi nk'ubu tumaze iminsi tububona tugahinda agashitsi amaraso y'aba bantu araboroga arasemerera atabaza atabaza twebwe dusigaye uburundi igihugu cacu kiragwaye kirafise umugera ukimunga dutegerezwa kwivuza. mu makuba nk'aya birumvikana ko turira tukiyambagura tugatwarwa n'ishavu ariko nk'uko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yabisabye mu makuba nk'aya twebwe dusigaye muze twigumye ntidutwarwe n'ishavu twegerane twunge ubumwe nyabuna nicyo kigwanisho nyamukuru dufise twicare kandi twiyumvire ingene twubake igihugu kizira rino shano ibyo birori byari byitabwe n'abategetsi batandukanye harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje wo kwivuna abansi utwara ibiro bikuru bya gisirikare n'umukuru w'igisagara kuri wa gatandatu nyene niho hibukwa ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri mirongo ine bo ku iseminari ntoya y'ibuta mu ntara ya bururi hari tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi nepo bironkwa umwe mu bacitse ku icumu asaba abanyepolitike bose hamwe n'abajejwe intwaro kuvavanura n'inyifato yotuma abarundi basubira mu ndyane kuri kireye nepo bironkwa yakuye kuri telefone na joseph sabiye abandi n'ubu nyine aramakenga gusubira kuba mu zo twabayemo muri kahise twe tugira tuti rero abantu bose bafise ico bajejwe muri kino gihugu bafise ijambo rya nyuma tabara abarundi kugira ngo tuve muri buno bwicanyi bwama imyaka yose na cyane cyane ko kenshi bwama buturuka ku bibazo biri muri politiki hanyuma ugatandukira ibindi tugasaba ko abanyepolitike cyane cyane boje inama kugira ngo bicarane batorere umuti bino bibazo kugira ngo ntihagire umurundi asubira kwicwa ntihagire izindi mpfubyi zisubira kuboneka muri kino gihugu c'u Burundi ntihagire umuntu asubira kwicwa hariho abagira bati kwibuka ibyabaye ni kuzura kabuze mwebwe mubivuga ugakwige twibuko tubigira ntituba tugiye kuzura inzigo canke ishavu ahubwo tuba tugiye kugira ngo dushobora kumenya ko ari intangere kubana bana twese nk'abarundi kuje inama n'ingingo kugira ngo umuntu wese amenye ko ategerezwa kubahirizwa mutwe no mubiwe twebwe rero ni akaryo keza ubwa mbere ko bidufasha kubona ko ari kabi kabishe atawose ukongera kubona muri kino gihugu cy'u Burundi uko kwibuka abahitanywe n'urwimo ibuta bibereye rimwe n'abibuka ibyabaye mu mirongo indwi na kabiri mbega iciga umuntu yohakura n'icahe ubwa mbere na mbere hoho ubwicanyi ni bumwe kuvuga mu bw'umurenge na kabiri canke mirongo icenda canke iki kumbura n'abandi baba bafite intumbero yo gushaka gutandukanya n'ahandi ho ubwicanyi ni bubi umwicanyi n'umwe inkozi y'ikibi ni imwe kandi umuntu yaba uyu canke uriya bose bafise ububabare bumwe nico gituma eh, igikuru ari uko abarundi bumenya ko ikibi kitagira ubwoko cyangwa kitagira ibara ariko gikuru nuko haba haba icyabaye za mirongo irindwi na kabiri bose barakeneye kwibuka ariko ntikaba kajyaho kukubyura agacabucanga kugira ngo inama isumbi amakuru arabandanya kuri radio y'isanganiro dutandukire ne yavugwa mu mutekano ikiziga cy'umuntu w'umugabo catowe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku mutumba Karunga wa komine Isare turi mu ntara ya Bujumbura amakuru dukesha abajejwe intwaro muri komine Isare havuga ko ico kiziga cari giteke mu mufuko amaboko n'amaguru biboshe kandi ko abamwishe bamumenye umutwe ikindi ayo makuru avuga nuko uwo muntu atamenyekanye urugo rw'urongoye kate nyabagere turi muri zone gihosha ya komine ntahangwa rwaratewe amagrenade abiri mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu uretse ibiyo by'amadirisha y'inzu yiwe vyononekaye imana yarakinze ntawakomeretse canke ngo hasiga ubuzima naho imana celestin badera asaba kuronswa abamucungerera umutekano inkuru ya evariste nzikobanyanga hari igihe cy'isaha zibiri n'igice z'ijoro igihe urugo rw'uburongoye kate nyabagere rwaterwa amagerenade abiri niyo yatewe mu rupangu iwe kwinjiza imodokari naho imana celestin badera avuga ko igihe yari ko arataha yabonye abantu bamukurikira aratwiganira ingene byagenze jewejo mu ijoro hari mu gihe cy'isaha zibiri n'igice ntashe muhira naciye mpura n'abantu babiri bantegereye ku bwinjiro eh, bw'urugo rwanje abana banyugururiye umuryango porutaye kugira ngo ninjize imodoka baza bankurikirana ariko nashoboye kwinjiza imodoka buno nyene naciye numva ikintu cya mbere giturisa imbere y'imodoka ubwo nyene baca barungikanya iyindi grenade igira kabiri nari kumwe n'abana baje kunsanganira ariko imana yarakinze kuko iya mbere nkiyibona naciye mfata abana twese tuca turakusha tujyama hasi ayo magrenade nta muntu yahitanye canke ngo akomeretse ariko yononye ibiyo vy'amadirisha n'imiryango y'inyubakwa y'uwarongo ikartie nyabagere Nahimana Celestin Badera ababazwa n'ingene icyo gitero cyo kuri uyu wa gatandatu ari cya kabiri inyuma y'icabaye mu kwezi kw'icumi umwaka uheze avuga ko gushyuka amaginga ya atazi gituma ategwa ubu ni igitero kigira kabiri kandi banteye kandi amagrenade abiri nukuri cewe ntumbero ndayiha sindabibona neza sinzi kariya politike sinzi ko ari iki ariko kimwe gusa cini baza yuko ari ubugizi bwa nabi nk'ingene abandi nabo birirwa bagwa mu masanganya cini baza ko ari ubugizi bwa nabi abatwagwa ba imana Celestin Badera ntibatahura ingene indongozi yabo itegwa amagerenade uwo mukenyezi ashikiriza umubabaro ku kuntu uwo bitoreye ngo abarongore aguma ahungabanirizwa umutekano iyo hari amahoro umutware habaye ingorane uramwikora ko akakwitaba nk'ubata amahoro ariho ntushobora kumwikora ko kuko ntashobora kukwemerera twebwe tumusabira ko bamukingira bakamuha nyene abamukingira bikwiye kuko naho bamwica ntibijoba bihereye ngaha n'uwundi azohaja baje mwica umusore aba muri quartier Mirango akekwa kuba ari mu bateye yarafatiwe hafi y'urugo rwa Badera ayo magerenade gutegwa ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi umukuru wa quartier Nyabagere asaba kuronswa abamucungerera umutekano uwafashwe nawe agakubitwa intaye mu gahanga Amakuru avugwa mu ndero aturi mu ntara ya Bubanza abanyeshuri bo kwishure shingiro yo mu Kagoyema muri commune Gihanga muri yo ntara kuva aho mugenzi wabo wapfiriye yahitanywe na grenade kuwa gatatu w'inondwi baranse gusubira kwishure muyobozi w'iryo shuri akavuga ko arindiriye kuraba ingene bigenda kuwa mbere w'indwiza aho ni mu gihe abavyeyi mu nama y'umutekano bari bemeye ko bazosubira kurungika abana babo kwishure kuwa mbere w'indwiza inkuru ya Space Caritas Kabanyana kwizera claudine umuyobozi w'iryo shuri aranavuga ko arindiriye kuraba ko abo bana batonda ku munsi wa mbere w'indwiza hamwe ngo batotonda nawe ngo azoca yitura kubamukurira bamufashe icyo kibazo uwo muyobozi aranavuga ko ababyeyi batokwitwaza ko atamutekano uri kuri iryo shure kuko ngo hari abajejwe umutekano batari bake ibyo kwizera claudine arongoye iryo shuri abivuga inyuma y'inama y'umutekano mukuru w'umutumba yakoresheje ku wa kane aho ababyeyi nubwo bavuga ko bafite amakenga menshi bemeye ko bazorungika abana babo ku ishuri ku munsi wa mbere w'indwiza twese karitasi kabanyana gihanga hadiyo isanganiro isanganiro Igitigiri c'abagwaye malaria carongerekanye mu mezi abiri ya mbere y'uyu mwaka mu ntara ya Mwaro ibitigiri vyatanguye kugabanuka mu kwezi kwa gatatu guheze nkuko bivugwa na muganga rongo y'intara y'ubuvuzi Mwaro cyo gitigiri cari incuro zibiri abakiriwe mu mwaka uheze arico gituma guhimiriza abanyagihugu bibandanya kugira iyo ngwara ihere Laurent Dikuriyo nkuko ibiharuro dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Mwaro bivyerekana mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri muri uyu mwaka ibitigiri by'abivuje malariya muri iyo ntara byari inshuro zine ugereranije n'abo baronka mu mwaka uheze muganga nikora nitunga rongo intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko mu mwaka uheze bavura abagwayi ba malariya hafi igihumbi n'amajana abiri ku ndwi mu mezi abiri ya mbere y'umwaka naho ngo bakiri hafi ibihumbi bine bagwaye malaria ku ndwi kuva mu kwezi kwa gatatu ngo ivyo bitigiri vyaragabanutse gushika ku nshuro zibiri uravye abakigwa mu mwaka uheze mu kiringo kingana muganga arongoye intara ya mwaro avuga ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka bavuye mu ntara ya yose ya mwaro abarenga ibihumbi cumi na bitanu barwaye malaria n'abarenga ibihumbi icyenda mu kwezi kwa gatatu ngo uko kugabanuka kw'abarwaye malaria kwatumwe no guhimbaza abanyagihugu kwagizwe n'abakora mu bijyanye n'amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya mwaro ngo bari kumwe n'abaremesha kiyago kugira bikingire iyo ndwara aho ngo ni nko mu gukura ibidengeri n'udushamba impande y'amazu aho kwinyegeza imibu ngo bahimiriza kandi abanyagihugu gukoresha neza imisegetera ikindi ngo uwo wese yumvise ikimenyetso na kimwe cya malariya yo kwitura ivuriro rimwegereye hakiri kare nguko n'imiti irahari ibyo akabivuga kuko muri amezi atatu y'uyu mwaka abantu bangana cumi na batatu aribo bahitanywe n'indwara ya malariya mu ntara ya mwaro y'umwaro ruhande kuri radiyo isanganiro inkuru ya nyuma y'ano makuru abaremesha kiyago mirongo icenda bo mu karere k'ubuvuzi ka butezi mu ntara ya ruyigi bagiye gufasha mu kuvura malaria ibikoresho bakaba babishikirijwe kuri wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine butaganzwa mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya malaria inkuru ya jean claude shimirimana inyuma y'inyigisho bahawe ku bijyanye no kuvura malariya mu kibano abaremesha kiyago mirongo icyenda mu karere k'ubuvuzi Kabutezi mu ntara ya ruyigi bahawe kuri uyu wa gatanu imuriza ku mugwa mukuru wa komine butaganzwa mu ntara ya ruyigi ibikoresho kugira ngo batangure gupima no kuvura malariya mu kibano iwabo ku bana batarashikana imyaka itanu ivyo bikoresho babishikirijwe icese mu birori byo guhimbaza ku rwego rw'igihugu cyo kimwe na mirongo ine na batanu ku ijana by'abashyizwe mu bitaro mu ntumbero yo kurwanya malariya senkomo elame avuga ko ubushikiranganji bujejwe kubungabunga amagara y'abantu bwishinze guteza imbere intambwe bwari bumaze ko haba mu gukinga mu bushakashatsi be no mu kuvura malariya agira ko amenyesha ko ubwo bushikiranganji bushira imbere gukinga jean claude nshimirimana imuriza ku bwa radiyo isanganiro ni no kuri iyo nkuru amakuru twe twabateguriye agarukiye mbere ko ndabikibanura ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize generale de brigade kararuza atanaze umupfasoni hamwe n'umwana wiwe bishwe ku munsi wa mbere e, bahambanywe iteka kuri wa gatandatu mu butumwa bwashikirijwe hasabwe ko ubwicanyi bwahitanye abo bahisi butotuma abantu batwagwa n'ishavu ngo ngo ngo biyumvire kwihora kuri wa gatandatu nyene myaka 19 irarumanye habaye ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri 40 bo ku seminari nto y'Ibuta umwe mu barokotse muri ubwo bwicanyi asaba abarundi bose kuvavanura nico cyose cyo tuma basubira mu ndyane mu mutekano naho urongoye quartier nyabagere muri zone gihosha yarayatewe ku rugiwe ku mugoroba kuri wa gatanu ariko imana yarakinze ntawakomeretse canka hasiga ubuzima wikekwa gukora ako kabi akaba yaciye yafatwa iryo bara rikigwa mwakoze kudutega abiri arakoze na emete usamite ari mu buhinga bw'ibyuma mugira ijoro ryiza